bakotxak besekretia bat du. Beko segia. Hortan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko non zuen, eh? zinema zitzegiten hasten bara ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da, Menan helburua ez aizaita bost klon, klon edo bost antzeriz zinez perfektuak lehen. Bada hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Goizian goizi, zeikin unduzun, espuzanin. Zangoizia Atzo, ikusi izan genuen, miarritzen, ikusentzunezko saioen naziarteko festivala den FIParen ogoita maikagaren edizioaren abiatzegunean, basaideak, elza oliak zinesek zuzenduriko dokumentala. Zuberoako tradizioan garrantzia handia duten basairen inguruan mintzo den lana dugunakoa, eta dakizuen ez oian oliak zinesen musika proiektuaren garapena, ez egitu nahi izan du dokumentalegiak lanunetan. Hau da, zuberotarrek kantuei musika modernoaren uztartzearena izan da musikariaren desafioa eta hainbat eh, kantariren kolaborazioarekin aurrera eraman duena eta hala ba dokumentaluntan besteak beste ere Niko Etxart Mai hoien Maika Etxeko Parre eta Michel Etxeko Parre edo Ja Michel Bedasagarren lekukotasunak ere bildu direlarik ba Elza Oliars Inesek ba saideak izeneko lana burutual izan Batzo miarritzeko kasinora jendean itzur bildu zela ezake filmaren ikustera eta harrena ona ere izan zuen. Balanunen inguruan filma eskaini eta Elza eta hoian Oliaz Inesekin mintzatzeko aukera izan dugu eta berehala intzuko dugu izandako elkarrizketa Idoia Araso garako kazetariak eta ni egindakoa. Entzun dezagun. Basa ideak, filma dokumentala ikusi berri dugu, e, basa ideak hitzaren inguruan lehenik ba, esplikatuko zeniguke zer esan nahi duen basa ideak eta zuek zenuten definizioa astapenean eta dokumentala egin eta gero aldatu den ere? Bai, segur bai, e, nik egiten duten filma bat, eh, Hashtan izalaik euh, filma baten egiten euh, ez dakit bate, zeginen dutan ordin txegur hashtan niz ideia batekin, eta bai hola geuk hanbiatzen eta hoi bai txegur ez gynila mm, egiazki ezagutzen zer zen basa haide bat euh, hasi eta mm, geobai bai be, Michel, euh, Jean-Michel euh, Etchekopar, euh, Jean-Michel Bedachagar, et à Madi Oyenart, et à Bestik Ikouchtes, et à Mintzatses, be, bai, d'issu dizugu hobe et maite dutan bu, justoki egiazki kanto et et dira, diak. uh, beitia kantoiak um, hitzik gabe. Bena maite dutan, duzu ebai maikak erraiten din hatxarin, duzu ba, batutzu basa haidik, bena batutzu e kanto, shibotar kantoietan basa haide bat. Duzu kanto, shibotar kantoiak hola amni bat basa tutzu. Eta basa hitzoi egia bi bi uh, definizioetan, euh, bata basa sauvage eta bestia basa be, oianikua. Eta hortan uste dit, egiazki uh, filma atzamaiten dizu hor be istoia. Ebenko kantoiek bat izi mm, basa aide bat, basa aidik bat utzu, bena kantoiek bat izi basa aide hoi, badizi ehoi uh, tragedia puntu bate. E, Siberutar kantagintzan, murgiltzen zarete, proiektu berezi baten eh, erakusteko, egina izan da firma hoian zure proiektua izan da, kontatzen aldi guzu pixat, e, eh, zer nahi nuen egin, zuk? Ni nahi nuen uh, ene musikal mundiak uh, elkar, uh, elkar juntatu, bai, erinkontratu, eta Hoizten idea, omen aldi bat enegitia, euh, euh, kanto eta kantaier, euh, zentar uh, egezki dia kanto erroik, baxa haidia, baina baxa mena baina bestiake, eta, eta nik ez kantatzen, eta um, ene manea omen bat enegitia zen hoi. Uh, Ese jatzia, elkar, elkar Eh, elkar iakastia e, e, bai sibiotar mundian, sibiotar, sibio, sibioko kultur mundian, mundiai e, moderno musika eta beste zentzian e, iakatsia e, sibiotar kantoiak eta kultua e, mundian, fin, mm, musika aktualen mundian. Eta hoizen uh, ideea diska batetara eramana izan dena, e, aurkeztua izan duzuena, zuk e, bere proiektua e, filmatu duzu dokumental batetara, e, ikusi dugu emaitza eta e, astapen batean bitxi egin zaigu Niko Etxar bat, e, michel Bedasagar bat eta frantsesa zentzutea, zergatik egin duzu autu hori? E, frantsesa egitearena? Ez da autu bat, egin ditugu Egin ditugu uh, elkarrizketa anitz, zenta proiektua hiru urte hartu du. Eta um, guk uh, gure etxen ez dugu Euskara mintzatzen. Eta gu eitetamak uh, paizeko eta tolozako dira. Ordan eh, guk ez dugu Euskara emaiten etxen. Eta um, guretako nik pentsatzen dutana uh, Euskara uh, enetako ez da... Mm, ambizio bat ez da, um, da, projekzio bat, da mintzazen niz norbaitekin euskaraz eta frantsesez edo bata edo bestia. Eta Jean-Michel ekin Euh, Euskaraz uh, beti. bai, beti eta... Uh, hamar euh, egia Jean-Michel bai, egia erreteko uste, uste dutan anik da elkarrizketa uen bat hartzen di eta uen bat ez uh, Euskaz mintzatzen gututzu eta... Eta bat batian frantsesez eh, hastengia mintzatzen, eta hor elkarrizketaen uh, eh, eh, uh, duzu, eta hor be, gaizak eraiten dutzu. Zenta jadanikoen bat igandizu gu mintzatzez, eta hor, ebe bai, asken momentin mintzatzen dugu, eta hor frantsesez duzu. Eta ebai, egia erraiteko goetako guetako, sumaitaldiz, aski zorotz e, min, mintzatzeko edo zehatz izateko, be fr frantxe jilat euh, eta zenta eta egia euh, niko etxartekin frantxe jez haigutut Eta hoi ez da, ez da haitu bat. Hola da, en fet, haitetamekin frantxe maika etxeko parekin uskas eta niko etxartekin frantxe en Eta hoi... Eta madi hoien artekin uskaz. Bai, Bo, hola, uh, gaiza bat da, uh, denek ezagutzen dute ez uste dut, bai honan, uh, e, uh, juten zira ugia erostera, eta ez dakizu uh, ugi saltzaleak uh, euskara imaiten dula, orden, bi hiru urtez jasten duzu zure ugia frantsesez eta egun batez, uh, entzuten duzu euska imaiten dula, eta eta hortzik euskaraz mintzatzen duzu hauekin, bon, zonbait aldiz baduzu uh, uh, kostumre bat edo ez dakit, eta... E, artista gertzen dira hor dokumentalean, eta zergatik izan dira horiek hautatuak? Uh, eh, artistak dira denak uh, sibeotarrak uh, eta hauek ha haitatu dutugu um, um, ideia zen abene bat denetaik uh, ukeitia uh, nahinean uh, zaharrago, beste, beste gazteago, neska, gizon uh, profesional heli zumbaitek eta, eta beste ez, ez bate Uh, mena geho, euh, ba, haitatzia bat uh, haitatu maite dutun gentiak eta kantaiak, ene lagunak, uh, dutunak, eta euh, eta e, euh, star, edo <laughs> ez dakit, uh, dienak, Niko Etxart, Michel, Jean-Michel. Zenta, uh, zenta uh, ide ezen umenaldi umenal baten egitia, e, e eta kan eta omenaldi baten egiteko be, uh, enetako hobena zen eh, hobener uh, eh, galtatzia bena mini bat horroer hola uketzen diak bat ideia bat edo, edo bat uaiko, egunko, Sibetar uh, kan, kantoia, kantoien. Uh, kantoia. Siberuan daueneko izan duzu dokumentala, zer nolako oharrak jaso dituzu, eh? publikoak nola eh, jaso duzuen lana? Um, uste dut uh, orain uh, eh, badakite uh, <laughs> eh, bai jiten dira ikustera gure lana eta uste dut Bo, guk, e, jendeak ez dute erraiten uh, e, soberaski ez dute laik maita or, maitatu orduan ez dakigu. <laughs> Bena, mm, uken ditut bai um, hitz hanitz erraiteko omenaldi uh, bat zela. Mm, eta sustut, uste dit, hoi importanta zena, mera, oianek errespetatu zila uh, sibeotar eh, kantaiak eta kantoiak, eta hoi uste dit haentako uh, eh, importanta zela, eta boenetako ebai, eta hoi eh, euh, hitz eger bat zuzun hoien zuti errespetia basela. Oh, hori zen zure kezka nagusia, bai. Bai. hori agertzen da ere dokumentalen. Eta ene beldur nagusia ere. <laughs> Zenta eh, erran dugun bezala ez gira odolez uh, eskaldunak, gura hitetamak ez gira eskaldunak. Ordan, ba, um, berden boan eh, gaiza txar eta honan bat da, zenta txar zenta ez da eja, Sibiruan eta eskalirien sortzera eta bizitzera ez zitaz E, egiazko eskaldunak, Enfin, beti txarkatzen duzu nola euskaldun, izatea. Bena behar den bolan, e ba, leku hortan uh, e, bizigira eta uste dut e, agian hortako guk egiten dutugu dokumentalak eta albumak, enfin, musikalbumak, eta horako gaizak zen eta guk hau jartzen ahaldiagu. Ah, Jadanik euh, horden materiala hartu guen euh, shorkunsa negiteko. Tahoi egia shibewan euh, handituik, hanich hoi uh, hanitz, fin, guetako zigar importanta duzu juitia baduguna uh, hor jadanik dena. e, hurrentako be nik dokumentalak egiten tuta, e, eta hurrentako bai oian uh, dit e, be nahi zuzun jun uh, kanto haen musikaen egiteko bena egia hoi, da gue hebenko itzateko manea <laughs> uste dit Basaideak izan daiteke tradizioan, e, Siberoko tradizioan bezarrenetarik eh, bat dela, eta proposatzen duzuena da oso oso modernoa. E, eh, gizartea gorokorrean ondo hartu dela esan duzu, baina kantariek beraiek e, nasketa hori nola hartu dute. Esaten dute batzuk e, tradizioa bizidadin berritu egin behar dela, baina beste batzuk ez dira horrelako irizpide edo olako iritzikoak. Ze, ze hoi izan dituzue. Hauek, kantaiek zer, zer e, erran duten, ba, aski, hun zen, fin, hun hartu die. Uh, Michelekin adibidez uh, e, azkinen grabatu dugu belatxa, uh, e, haide hau. Uh, ba, Ordin ez zian kantatzen bena emaiten zian txululaekin. Eta eran e, e, deitak, uh, maite zela, uh, eh, maldaketa hoi eta, eta, eta emaitzia eh, hauek, zenta uh, eh, mm, bestez zerbait, ba, bon, uh, kant, kant, uh, musika huntan, musika tresnekin, uh, emaiten zerbait egiazki mineral, eta ordean bazen, uh, hoi, uh, eh, belatsa eta eta txoiaen uh, eh, trajektorian eta eta mineral uh, eh, soinu tresna hauekin ha, hauen el, elkarrekin bazen zerbait berezi eta interesgarri eta hoi, hoi Michel, Michelek adibidez untsa hartu dik eta hola, hola atzamandik bena... Egia uh, Jean-Michel euh, bon, Ez eh, izun nahi grabaketa egin uh, eh, belatxean gainen, bena jale uh, ikusi dizu filma eta maiteate, hanitz, fin, uste dit hanitz ezakit, uh, errandizu maite uken zila filma, eta huentak uste dit uh, dena errandizu gu, guk segiten gunin, eta ez tizie, ba, guk ez, ez, ez, ez genakizun uh, hatxarin ez, Ba ez, ez genakiz, nula irentzen zen, nula zer zen... Nula, voilà, nula irentuko zela. Ben egiazki euh, errandizugu, voilà, guk uh, entxeatu nahi dizugu, eta ziekin entxeatu nahi dizugu, eta ados zide edo ez... Uh, Eta, uste dit, hortaz bai interesatuk tutzu entxeatzeko. Eta geho, untxa balin bada edo ez, hoi, ez Goué problema, eh, hen problema behar bada, mena uste dit hoi geho jentek badakizie eh, maitat, maitatzen balin badizie edo ez, hoi hen afea duzu publiko, hen afea duzu erraitez, erraiteko bai edo ez, edo ez dakitzer. Mena gu gue lana uste dit du duzu be entxeatzea eta proposatu gaizak, proposatu gue ikus uh, be moldea, uh, gue ikus, ikus et eta, voilà, hoi, hoi nahi dizugu emanea. Eh, e-, Egiazki importanta da ulertzera, uh, ez dugu, ez, ez dutala pretentzioa, pentsatzia, hoi, da, hoi dela uh, shibotar musika edo eskal musikaen geroa, bate, uh, hoi zen bate, baizik uh, proposamen bat, ideia bat, uh, proiektu bat, eta izigarri laket kon, proiektu hauekin, izigarri kontentnuk, nuke, zenta... ta Euh, lortu dugu zerbait, alkarrekin. Euh, bena, uh, lehen anuk pentsatzia, uh, Sibotar kantoiak uh, ederago diela uh, bakarrik, akapela, bai, bak, uh, bakarrik kampuun mendien. Bena, uh, voilà, maite, maite yuken diat hoien egitea eta, eta, eta, voilà. Orain fipantza dute, eh? autatuak izan zarete, eh, nire galdera da, ean, ba, nola hartu duzuen, ez? E, festivalean parte hartzen zenutela jakintzen dutenean, publikoaren sariaren zat, e, sailkatuak izan zarete, eta zer duzuen eginen, eh? hemen FIPAN zer dan zako festivala? Bai, egia, bon, enetako ez dut sekulen eh, <laughs> festival eh, batetan izan nire filmekin enaiz sekulen izan. Horren izgarri kontent eta laket euh, nuzu. Euh, eta egia erraiten nina duzu zerbait egiten dizu hor uh, municipal euh, <laughs> leki hortan emaitia. Bo, deja gela handi handi duzu. eta hor basututun jente hanitz. Mena egia hori bortia eta itxasua en juntatzia. Hor, badizu zerbait, ez dakit nula, bena ene xabelan txenditzen dit, zerbait igaiten dela heben jakustia filma hoi, eta behar bada be, e, euh, bi, e, bi lekiak hola zerbait atzamaiten dizie hor. Mena hoi hanitz maite eta geho bai, bon, izigarri kontent niz e, euh, fipan izatia, hoi e, euh, be, egia erraiten nizun hoi filmen presentatzeko, bena arrisku handi bat hartu dit Ebe, eh hun egiten dizu <laughs> arriski hoi uh, NGO, voilà, hor, uh, bon, itxasua e, egin bortitza duzu, bena hauni bat uh, gugue xabeletan eta hor ez duzu, bon, voilà, ampleago gututzu bai. <laughs> Horre, filmearen bukaeran ikusi ditugu Franz Television, Euskal Telebista, Aldudarrak Bideo, nun pentsatzen duzue, edo ze aurrikusia duzue filme hau aurkesteko telebista publiko ezberdinetan, edo, edo beste proiektzio batzuk egiteko asmoare badaukazue? Bai, uh, bai, egia, me, enetako ezigarri importanta duzu uh, eh, telebistan igaitia, zenta telebista ene ustez ez tizugu behar utzi, e, eta hor badalekia gaizen egiteko eta hoi uste dit FIPA-en eh, elburua dela, bai? Eh, telebista eger <laughs> eta interesgarri baten uh, <laughs> jakustia. Uh, bena egia erraiteko filmak egiten duzulaik, nahi duzu uh, cinema geletan jakutsi eh, zenta hor eh, zerbait egiten duzu, jentik herri eh, egiten dizi edo hortutz eta sentitzen duzu tensioa bat uh, badera eta hoi egia guetako be, projekzioak uh, mundu, momentu ederak diela eta hor izan handia Euh, euh, Bayonan, euh, nous la détenons rencontre sur les docks. festivalan Iganenda et eta baita e eusko ikaskuntza eta euh, muze bazken euh, artin euh, pro, Euskal Museoan izanen da beste projekzio bat zenta ukeen izun presio bat Eusko ikaskuntzaen presio bat eta muze bazk biek uste dit ez dakit nurk bai. begiratuko dugu ah, kuriosi da <laughs> bai. <laughs> entzun du tortik publikoak galderak pausatzerakoan eta zela zure lehen dokumentala aurretik ere beste bat egina zenuela bai, bai. eta triologia aipatu du. Hirugarren bat ere izanen dala. Ordin bai, eh, nik hor uh, film horren uh, eh, geho pentsatu dit, bon, ale, guai, beste nunbait jun behar niz filmen egiteko, bena, bon, uh, hebenko jententako, laket izaten a halcide, santa mm, Euh, hasiniz uh, proiektu batekin uh, haurekin, ikastolako haurekin, hasiniz filmatzen badizu, aurten egin handizu laugerren urtia hasinizala filmatzen, eta ideia duzu segitzi ahola mm, beti ber galtuak dia nula gu izaiten gia, gue nortasuna, euh, nula, nula egiten dugun, eta horta, hortan euh, galdeak beti hor behitia, uh, eh, hasi nuzu haur haur eh, txipi-txipiekin, eta hekin nahi nikezu voilà, filmatu eta galdeak hoi beti <laughs> pa, pausatu. Ba, esker. Deuzetaz, zuri. zuri. Ba, basaideak eh, lanari buruz mintzatu gara gaur zabal, elza eta oianekin egin dugun elkarrezketa idoia eraso garako kazetariak eta biok eh, ba, entzun duzue. Eta jakin, eh, basaideak dokumentala bihar ere eskeniko dutela miarritzen, kasinuan eguerditan eta setasunak nahi badituzue, ubebikoitzeroaldiz.fipa.tv webgunera jo dezakizu. Ba, usi izan da gaurko kemandu ekutzia entzule, nera besterik ez, bihar arte izan ongi. Menan elburua ez da eta bost klon, klon edo bost dantzari zinez perfektuak behar. Bada hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA